Се разбира, ништо од сето тоа нема да има вредност, ако не сме приклучени на изворот на сета таа енергија, а тоа е самиот Творец. Зато ќе продолжиме со завршните стихови од Евангелието според Јован 12 глава. Значи, Евангелие според Јован 12 глава, застанавме кај 37 стих, односно само го успев да го прочитам минатата сабота. Апостол Јован и во своето Евангелие, и во своите соборни посланија, е обземен од еден символ кој што постојано го потребува кој што можеме да, слободно да го наречеме еден вид заштитен знак на неговото Евангелие. Кој е тој символ? Символот светлина. Или контрастот светлина наспроти темнина. Исус е што? Светлина. Животот е светлина. Смртта е темнина. Се разбира, апостол Јован не го измислил сето ова, бедеќи тој ги цитира Христовите зборови. Вакви зборови, ваквов контраст огеме уште во Стариот Завет, се секавате на пророќството на Исаија, на народот кој што живееше во темнина, во Галилеја, не зна Божечка, им изгреа што? Светлина. Мегето Исаија за кого ги имал напишено тие зборови? тоа пророќство, за самата Христова мисија, за неговото дело во Галилеја. Исус имаше поголем успех во Галилеја, која што Библијата ја нарекува незна Божечка, отколку во православната Јудеја, каде што бил центарот на ортодоксниот јудаизам. Зошто? Може би со помош на Јовановиот символ ќе ни стане појасно. Кој подобро ќе ја цени светлината? Оно што повеќе живеел во темнина, во затвор, например, не во денешниот затвори, туку во античките затвори, во кои што буквално се наречени значи, темници. Оне што живееле или биле држани во некој подрум, Оние кои што биле слепи, значи воопшто немале светлина во нивниот живот. Или оние кои што гледале и примале светлина во текот на својот живот. Кој повеќе ќе ја цени светлината? Оние кои што ја немале или оние кои што ја имаат? Зошто оние што ја имаат светлината, не сакаат да примат поголема светлина? Постојат повеќе причини за ова, нели? Во еврејското предание, во Талмудот, постои една интересна приказна, анекдота, значи. Еден човек среде полнок се наоѓа сам надвор, во природен напад, бидеќи е темнина, немало тогаш вештачки осветлување, тоа до скоро го немало. Значи, мрачна темнина. Мора да зависи од, од некоја светлина. Запалува светилка, свеќа, поточно, во ноките, малку од малку да успее да си го најде патот, таа врвица по која што треба да се враќа. Меѓутоа, секогаш кој ќе ја запалил свеката, ветрот му ја гаси. И повеќе пати се обидува човекот, вели ова еврејска анекдота, и секогаш кога ја пали свеката, ветрот му ја гаси. Тоа е самиот Талмуд, значи самата ова анекдота дава на равоучение што треба да се направи. Што треба да се направи? тогаш човекот застанува, не се обидува да продолжи понатаму, повеќе не се обидува да ја пали свекета, туку чека да изгрее сонцето. Многу просто и многу едноставно. Мегутоа, кога дошло сонцето, Исус Христос, евреите не е примиле неговата светлина. Зошто? затоа што биле задоволни со својата свеќа. Со својата кревка свеќа. Со што сме ние задоволни? Дали сме толку задоволни, што ништо повеќе не ни треба? Лаудикеја вели, ништо повеќе не ми треба. Од ништо немам потреба. Според тоа, нема потреба од Христовата светлина. Што им рече Исус на евреите? Уште малку време светлината е со вас. Тоа беше 35 стих. Одете додека има светлина, за да не ве опфати темнина. Која била светлината? Која што во тој момент била со нив? Самиот Исус. А кој оди по темнина, тој не знае каде оди. Но сега, едесен совет, 36-тиот, додека ја имате светлината, верувајте во светлината. Зошто? За да бидете синови на светлината. Што им вели апостол Павле на Солуњаните? Оние кои што се опиваат, кога се опиваат? ноке се опиваат. Зошто? Зошто? Што мисли? Зошто на луѓето нокте има толку интересна? Дали знаете во животинскиот свет кој живот, на кој животни нокте има интересна? Кои животни, штом паѓа мрак, се повлекуваат на одмор, на починка, а кои животни тогаш, дури тогаш живнуваат? и се се даваат во акција. Диви зверови. Добро, споменавте лилијаци. Вампир. <laughs> Ти се животни. Тогаш, синовите на темнината, зашто, зашто ја сакаат темнината? Што покажуваат со тоа? покажуваат дека нивната човечка природа, значи нивната грешна природа, ги става во класата на овие што ги споменав, на диви зверови. Но апостол Павле Слонјаните ги нарекол што? Но вие, браке, вие сте што? Чии синови? Синови на светлината, на денот, а не на ноќта. Мегутоа таму контекстот беше, ако сте синови на светлината, тогаш вие ги препознавате знаците на времето. Тогаш вие ги разбирате пророштвата. Ако сте синови на светлината, вие го разбирате Божијето Слово. Мегутоа, зашто Исус во една прилика рече се секјавате дека синовите на овој свет – се помудри од синовите на светлината? Тоа беше една парабола за неверниот служител пристав. Кој што беше представен како пример да се угледаме на него. Зошто се на светлината се повеќе склони кон наивност? за разлика од синовите на темнината. Синовите на темнината е јасно, тие се дзверови. Дзверовите се борат за обстанок. <laughs> Има да поговорка што ја велеше дедо ми згази, за да не те згазат. Значи, нема тука некоја голема мудрост. Едноставно, тие се ногиат во таа дзверска мизерна состеба во која што треба да се борат за својот обстанок. па не можат поинеку да размислуваат. Немаат време ни можност да размислуваат несебично. Меѓутоа, зошто од друга страна синовите на светлината се повеќе склонни кон наивност? Што мисля, дали Исус бил наивен? Не, сосема спротивно. Исус бил, значи, најкроток, најбезазлен, а воопшто наивен. Е, тоа е, тоа е божествена карактеристика. Или како што вели апостол Павле, значи, во пакоста бидете како деца, но во умот немојте да подетините. Се видел таков христијанин, најкроток, најнесебичен, најмилостив, најлюбезен, а воопшто не е наивен, воопшто не можете да го излажете, воопшто не можете да го преидете, Много интересно. Дали треба да бидеме синови на светлината? Се разбира. Штом го рече тоа, Исус се замине и се сокри од нив. Сонцето зајде. И понатаму сега 37 стих вели, иако толку чудесни знаци беше направил пред нив, тие пак не веруваа во него. За да се исполни словото од пророкот Исаја, кој рече, Господи, кој поверува во оно што го чул од нас? И ръката Господова кому се откри? Тие затоа не може да поверуваат, зашто Исаија уште вели. Која е причината зашто евреите не поверувале? Ги ослепи очите нивни, ги скамени срцата нивни, за да не гледаат со очите и со срцето да не разбираат и да не се обратат, за да ги излекувам. Ова го рекол Исаја кога ја беше видел славата негова изборувал за него. За кого? За Исус. Да застанеме тука за миг. Кој е тој што ги ослепил очите на луѓето да не веруваат и ги скаменил нивните срца? Хм. А Господ не можел да биде? А зашто Господ вели дека тој го закоравел, го скаменил срцето на фараонот, за да не ги пушти синовите Израелови? Се разбира, не е погрешно да речете сатаната, бидеќи тој секогаш знае и има начини како да го затемни нашиот вид, да ги покрие нашите очи со било што, за да не гледаме, да не опие, за да не гледаме. Меѓутоа, можно е човек да ослепи Само затоа што, како што рековте пред малку, ќе види премногу силна светлина одеднаш. Можна и тоа, нели? Дали Исус бил за Божиот народ, че значи нема да речеме евреите, па да го сватиме тоа како за некои други, бидеќи Божиот народ е еден теист народ во континуитет сите овие илјадници години без оглед на националност, потекло и така натаму. Дали Исус за Божиот народ бил нешто премногу? Што мислите? Премногу. Премногу силно. Премногу нереален. Како тоа па Исус бил многу реален. <laughs> премногу, нешто, ако сека го споредуваме со светлина, пресилна светлина. Видите, евреите прифакјале разно-разни фанатици, така да ги наречеме најдобро, кои што се прегласувале себе си за Месија и кревале бунтови и востанија против римската власт. Значи, попрво, попрво прифакјале такви за Месии, отколку овој кој што направил толку знаци, толку чуда, кој што покажал толку божествена сила пред нив. Јас тоа го сагам како нешто премногу. Евреите не очекувале нивниот Месија да биде божествена личност. Не очекувале. Ти очекувале нивниот Месија да биде некој силен цар, нешто од типот на Давид. Може би нешто посилен од обичните луѓе, нешто како Самсон, старозаветниот Супермен, но во никој случај, некој што се представувал како Божи син, некој што велел јас и Отецот сме едно. Исус бил нешто премногу. Неочекувано премногу. Пресилно. Може би и прежешко. И заради тоа ги ослепил. Тие такво нешто не очекувале. Зошто не очекувале? Зато што живееле, свесно и намерно живееле во темнина. Свесно и намерно негувале лажни надежи, лажни толкувања за тоа кој ќе биде Месија. Стариот Завет е полн со описи, меѓу другото и за неговата божественост. Меѓутоа, тие повеќе сакале да си имаат некоја своја лажна надеж, лажно очекување, лажно толкување. И заради тоа, Христовата слава за нив била нешто премногу. На кој начин срцето може да скамени од самата вистина? Што, што мислите? Како што рекол цариградскиот патриарх Јован Златоуст во на почетокот на петтиот век. Сонцето кое што го топи восокот и ја стврднува калта. Истото тоа сонце. Што сме ние? Кал или восок? О, може да го споредиме со Христовата со тер, различните видови на терен, Христовата парабола. Каков терен сме ние? Плодна почва, трновит терен, каменливо тло, можеме да додадеме песок, разни видови на терен. Дали сме ние кал или восок? Дали Божјата вистина нас не топи, Дали откровението на Божјата слава не води кон покаяние? Или затоа што ние премногу сме се изнаслушале тука со години и Библија, и проповеди, и книги, и сега сето тоа, сето, на сето тоа сме сега имуни, срцето ни е скаменето, и сега одва и нешто може да не поттикне одново, да не воодушеви за вистината, а порано ќе се сетиме многу помали откровенија, го грееле и го воодушевувале нашето срце. Зошто е тоа така? Што е тоа? Какво е тоа срце кое што под влијање на вестината скаменува, наместо уште повеќе да се топи? Тоа е срцето кое што кога ја прима светлината, не ја извршува. Ако примате светлина, ако гледате светлина и не одите по неа, тога што, што ќе биде со неа? Таа ќе се претвори во темнина. И Исус вели, ако светлината која што е во вас стане темнина, тоа колку ли поголема ќе биде самата темнина. 42 стих вели, но и од началниците мнозина поверуваа. Но сега што бил проблемот? Проблемот бил ист како и овој во 21 век. Како во Лаудикејскава црква само заради фарисеите не признаваа за да не бидат исклучени од синагогата. Слушай кога Итар Певин продавал магла на мариовците. Така некои на верниците им продаваат магла. Дека е Боже многу битно да не бидат исклучени од некоја деноминација. Многу битно да бидат признаени од некоја човечка институција. 43 стих, зашто им беше помила човечката слава, отколку славата Божја. Која слава ни е нам помила? Човечката или Божијата? Не знам. Дали разбираме Божијата слава? Што представува Божијата слава? Сте видели некојаш Божијата слава? Кога се вели дека човекот сгрешил и ја загубил Божијата слава, што е тоа што загубил? Значи, Божјата слава буквално била светлина. Че значи, Божјата слава во светилиштето, во светините на светините, например, била светлина. Меѓутоа, тука се подразбира, се разбира и нешто многу повеќе. Не е само физичката манифестација. Го загубил Божиот карактер – Дали ни е помила Божијата слава? Знаете, ние можеме како евреите многу лесно ова погрешно да го претолкуваме и да речеме да, помила ми е Божијата слава, одвај чекам Господ да дојде во сета сила и слава и да ги изгроми безбожници. Начело со НАТО пактот, со масонеријава, со обединетите нации и така натаму. Но не е тоа тоа. Ако така чувствуваме во себе, ние не ја познаваме Божјата слава. Зошто? Бидеќи Бог не беше во виорот, во земјотресот. Кој ги предизвикувал тие манифестации? Пред пророкот Илија, кој ги предизвикувал тие манифестации? Земјотрес, виор. Знаете што вели Елена Вајт, ми допагала една реченица од книгите под наслов Духовни дарови на уште минатиот век. Вели, за време на потопот, после потопот, Бог пуштил толку силен ветар, може да го замислите, толку силни ветрови, што ги, ги корнеле врвовите на планините. Кој, кој ги пуштал тие? Кој ги предизвикувал тие физички манифестации? Виорот, земјотресот, сето она што го фрапирало пророкот Илија. И што предходно го фрапирало Мојсеја, кој што морал да биде скриен во некоја пукнатина, во карпата, за да го одмине Божјата слава во својата физичка димензија. Бог ги правил тие работи. Мегуто, зашто се вели дека Бог не бил во сето тоа? Можеме да предоставиме дека на Божија заповед неговите ангели ги правеле сите тие манифестации. Но Бог лично не бил во сето тоа. Зошто? Затоа што тој лично сака да живее внатре во вас. Тој лично сака да се всели во вашето срце. Се разбере преку Светиот Дух. Тој лично ви зборува со неговиот тивок глас. Последниот оцек од 12 глава зборува за тоа дека Словото на Исус ќе суди. Од 44-тиот до последниот 50-тиот стих од главата, кој што ќе мора и него да го оставиме за следната саохата. Словото на Исус ќе суди. Много интересно. Повторно се споменува судот. Ние тука ќе застанеме. Се надам дека ја разбрашме вечерашнова порака што апостол Јован ни ја праке преку Христовите зборови. И преку зборовите на пророкот Исаија. Нека Господ ни помогне да донесеме одлука да се покаеме за своите гревови, за своите пропусти, за сето она што значило занемарување на некогаш порано примена светлина, за да можеме повторно да станеме восок кој што се топи, а не кал што се стврнува или уште полошо скаменува. Нека му е фала и слава вечно. Амин.